Duela urte batzuk, etxegabeek bizizuten zuten ezasolaren ondorio ez eginiko ikerketa batek ene kuriositatea piztu zuen. Funtxean, ondoko hau zioen. Denek egin dugu noizbait etxegabe edo eskale bat ikusi ez baginu bezala. Nik ere noski. Horren ondorioz, baztertuak eta mespretsatuak senditzen dira. Baina errespetua merezi dutenez, begietara begiratzea, irriño bat egitea, egunon bat erratea biziki garrantzitsua da. Hene egiteko moldea betirako aldatu zuen irakurri nuen artikuluark. Horrek ondoko hausnarketarako balio izan dit. Izan ere, ez da etxegabe edo eskale bat isoilik aplikatu behar zaion zerbait. Bizitzen jakitearen baitan den zerbait dela uste dut. Hau aipatzen badut, eni ere agurra ukatu izan didatelako da. Eta ez ziren ez ezagunak. Hene aldetik ez da egin oidudan zerbait. Naiz eta gertatu izan zaidan, norbaiten ondotik pasa eta gero ez dudala agurtu hartzea, eta kasu batzuetan espres egin dudala pentsatuko zuela pentsatzea. Normalki, ondoko aldian konpondu oidut. dut. Sistematikoki agurtzen ez nauten horietan, batzuen arrazoinak desberdintasun politikoetan oinarriturikoak izan daitezke, naiz eta ez diren zuzenki desberdintasun horien ondorio desberdintasun politikoak sanoak baitira eta eztabaidarako eta beraz harremanetarako bidea izan daitezke. Eta noski, ene kasua aipatzen ari naiz, baina beste batzuen kontakizunek eraman naute iritzi honetara. Ene aldetik ez diot beraz jendeari agurrik ukatzen. Hala egiten badut, errespetua galdu diodanaren seinale izan ohi da eta errespetatzen ez dudan jendeak ez duen partetik deus espero behar. Ispiluaren logikak beraz, agurtzen ez nauten horiek enekiko neolako errespeturik ez dutela pentsatzera eramaten dau. Enekasuan ez duz lorik galduko, gaur egun larrua gohortua baitut. Naiz eta onartu behar dut, ez dela egoerarik gozoena. Baina badakit, batzuengan eragin biziki eskorra duela eta haiek ditut orain gogoan. Ez dakigu, maite ez dugun hori, bihar gure lankide, militante kide edo beste zer izanen den. Gauza bitxiagoak ikusi dituten ebizi laburrean. Beraz ez ezazu du da, begietara begiratu eta jep edo egunon bat erraitea. Ez da kosta eta egun batez, galdu ez duzun errespetu horrek, zerbait on ekar dakizuke.